Bu izzeti Cenab-ı Hak kendisine ihsan buyurmuştur. Bizzat Cenab-ı Hak buyuruyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. İzzet, şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir diyor. O zaman mümin bu izzetinin, sahip olduğu bu izzetin, bu, bu değerin farkında olmalıdır. Mümin bu izzetin, bu, bu değerin, Allah'ın ona verdiği bu değerin nasıl farkında olabilir? tevhidiyle, kalbinde muhafaza ettiği o derin imanıyla, imanının meyvesi olan salih amelleriyle ve o salih amellerin birer meyvesi sayılan, ikinci derecede meyvesi sayılan faziletleriyle, faziletlerle, kanaatle, sabırla, dayanma gücüyle, ilimseverlikle, iç ve dış temizlikle, bütün bu faziletlerin faziletleri yaşayarak aziz olabilir. Ancak aziz olabilir. İzzetini muhafaza edebilir. Mümin kendisine dayatılan bir yanlışlığa boyun eğmez. Mümin korkmaz. Mümin bir kafirden, bir münafıktan, bir zındıktan, bir sapıktan korkmaz, çekinmez ve imanından, inancından, salih amelinden geri adım atmaz. Bu münasebetle ifade etmek isterim ki mümin kişi kafirleri de taklit etmez. Çünkü eğer taklit etmeye kalkışırsa, böyle bir zaafa düşerse maazallah bu izzeti kaybeder. Allah'ın ona ihsan ettiği bu azizliği, bu izzeti kaybetmiş olur, savrulmuş olur, küçülmüş olur. Dolayısıyla bugün mümin çok dikkat etmelidir. Bize dayatılan, bize ait olmayan çok şey vardır. Bize dayatılmaktadır. Bize yaşatılmaktadır veya propagandası yapılmaktadır aramızda. Yani zorla bugün artık eskisi gibi mümine yanlış yaptırmak pek mümkün değil, pek kolay değil. Fakat hepimiz çok takdir edersiniz ki, iyi takdir edersiniz ki korkunç bir reklam ve propaganda yağmuru altında yaşıyoruz gerek medyanın gerekse çevremizin saçtığı bu tehlikeler tehlikelerin atmosferi içerisinde yaşıyoruz. Şimdi deminki konuşmamda da bahsettiğim gibi Hristiyanlık dünyasının daha doğrusu küfür dünyasının hayranları belki işbirlikçileri değil ama bilinçsizce hayranları var aramızda. Bunlar azınlıkta olmalarına rağmen bugün bunlar bize hükmediyorlar. Biz bunların emirleri altında yaşıyoruz adeta. Onların çıkardığı kanunlarla yaşıyoruz. Onların uyguladığı düzenin hükmü altında yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim onları reddetmemiz çok zordur ama reddedeceğiz. Nasıl reddedeceğiz? Bize eğer küfrün küfre ait, küfür dünyasına ait ve kafirlere ait bir yaşam tarzını dayatıyorlarsa veya en azından bunu şimdi yapamıyorlar fakat bunun propagandasını yapıyorlarsa biz bu propagandalara asla perva etmemeliyiz. Bugün bugünlerde böyle bir şey yapılıyor. Yılbaşı diye bir şey bir etkinlik düzenleniyor. Yılbaşını biliyorsunuz. Yılbaşında işlenen, işlenen yanlışlıkları ve kafirlerin taklitleri her yerde sergileniyor. Bunları biliyorsunuz. Bunları burada tafsilatıyla anlatmaya gerek yoktur. Ama biz hazer edelim. Yani korunalım. Bunlara benzemeyelim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum diyor. Kim ki bir kavme benzerse onlardan olur diyor. El ayazu billah. Biz onlar gibi inanır, onlar gibi yaşarsak onların çarpılacağı cezaya biz de çarpılırız. Bunu göze alabilir miyiz? Bunu göze alamayız. Biz müminler olarak, Kur'an ümmeti olarak Resulullah'ın ve ashabının ancak yaşadığı ve bize emanet bıraktığı değerlere değerlere göre yaşarız. Hayatımızı bu değerlere göre tanzim ederiz. Bize yakışan da budur. Onun için bu yılbaşı ve Noel Baba adetlerinden ne varsa evimizde bunlardan uzak duralım. Çocuklarımızı da bu konuda uyaralım ve bu tehlikelere düşmeyelim. Allah Teala hepimizi hayırlı yollara sırat-ı müstakime iletsin, tövbelerimizi kabul buyursun. Ela inne ehsenel kelam ve eblegan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الحمد لله حمدا دائما كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمن آمن به وشكر وإرغاما لمن عبد الحجر وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد البشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه, بال وأطيعوه بالعمل الصالح وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الحكمه والايمان وثبتهم وايانا على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وان نوفي بعهدك الذي عاهدناك عليه رب العالمين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وفرق بين جمعهم